واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون Na pale Mola wako mlezi alipowaambia malaika, mimi nitamweka katika ardhi khalifa.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 ما تبدون وما كنتم تكتمون Akasema, ewe Adam, waambie majina yake. Basi alipowaambia majina yake alisema, sikukwambieni kwamba mimi ninajua siri za mbinguni na za duniani na ninayajua mnayoyadhihirisha na mliokuwa mkinayaficha. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين Na tulipowaambia malaika msujudieni Adam, wakamsujudia wote isipokuwa Iblis. Alikataa na akajivuna na akawa katika makafiri. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Na tulisema ايوي آدم kaa wewe na mkeo katika bustani na kuleni humo maridhawa popote mpendapo, lakini msiukaribie mti huu tu, mkawa katika wale waliodhulumu. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين lakini sheitani aliwatelezesha hao wawili na akawatoa katika waliokuwamo. Na tukasema, shukeni nanyi ni maadui nyinyi kwa nyinyi, katika ardhi yatakuwa makazi yenu na starehe kwa muda.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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Na wenye kukufuru na kuzikanusha ishara zetu hao ndio watakaokuwa watu wa motoni humo watadumu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Mwenyezi Mungu Subhanahu aliyetakasika amebainisha kuwa ni yeye ndiye aliyempa uhai mtu na akamweka duniani. Kisha amebainisha vile vile asli ya kumweka mwanadamu na ujuzi aliyompa. Na akakumbushwa hayo. Basi kumbuka ewe Muhammad, neema nyingine ya Mola wako mlezi kumpa mtu. Nayo ni pale alipowaambia malaika, mimi nitajalia awepo katika ardhi mfuatizi ambaye nitamweka hapo na nimpe madaraka naye ni Adam na vizazi vyake. Mwenyezi Mungu atamweka kama khalifa au naibu wa kuimarisha dunia na kutekeleza amri na kuzitengeneza nafsi. Malaika wakauliza kutaka kujua nini siri ya hayo. Wakasema, "Je, utaweka katika ardhi atakayeleta uharibifu humo kwa maasi na atakayemwaga damu kwa uadui na mauaji kwa kufuata tabia yake ya matamanio?" Na ilhali sisi tunakutakasa na yasiyo laiki na utukufu wako na tunasafisha kumbusho lako na tunakutukuza Mola wao mlezi akajibu mimi ninajua maslahi ya hayo msiyojua nyinyi na baada ya Mwenyezi Mungu kwisha kumumba Adam na akamfundisha majina ya vitu vyote na sifa zao ili atue katika ardhi na anufaike navyo aliwaletea hivyo vitu malaika na akawaambia niambieni majina ya vitu hivi na sifa zao kama kweli nyinyi ndivyo kama mnavyodhani kuwa mnastahiki kupewa madaraka katika ardhi na kuwa hapana aliye bora kuliko nyinyi kwa sababu ya utiifu wenu na ibada zenu. Malaika wakatambua upungufu wao, wakasema, sisi tunakutakasa ewe Mola wetu mlezi kwa mtakaso ulio laiki nawe. Tunakiri kuwa tumeshindwa na hatuwezi kupinga. Kwani hatuna ilmu kuliko uliotupa wewe. Na wewe ndiye mjuzi wa kila kitu na mwenye hikma na hukumu katika kila jambo litendalo. Mwenyezi Mungu alimwambia Adam, "Watajie malaika habari za vitu hivi." Akataja. Na ukadhihiri ubora wake juu yao. Na hapo Mwenyezi Mungu akawaambia kuwakumbusha vipi ujuzi wake ulivyoenea. Sikukwambieni kuwa mimi ninajua siri za mbinguni na ardhi na hapana ajuaye hayo isipokuwa mimi. Na mimi ninajua mnayoyadhihirisha katika kauli zenu na mnayoyaficha katika nafsi zenu. Nakumbuka ewe nabii, tulipowaambia malaika, nyenyekeni Adamu kwa kumwamkia na kuukiri ubora wake. Wakatii malaika wote ila Iblisi. Yeye alikataa kusujudu. Akawa miongoni mwa walioasi, waliozikataa neema za Mwenyezi Mungu na hikma yake na ujuzi wake. Kisha Mwenyezi Mungu adamu Adam na mkewe na akawaamrisha wakae katika bustani ya neema. Akamwambia, "Kaa wewe na mkeo katika bustani hii na kuleni humo mtakavyo vya kutosha bila ya kutabika. Na kaeni mtakapo, mle mtakacho." Lakini Mwenyezi Mungu aliwatajia mti maalum na akawahadharisha wasiule. Na akawaambia, "Msiukaribie mti huu wala msile matunda yake." Mkifanya hivyo mtakuwa miongoni mwa waliodhulumu na mtakuwa waasi lakini iblisi anemhusudu na kumchukia Adam alimfanyia vitimbi akawadanganya mpaka wakateleza wakala mti waliokatazwa Mwenyezi Mungu akawatoa katika ile neema na ukarimu waliokuwa nayo Mwenyezi Mungu mtukufu akawaamrisha washukie kwenye ardhi waishi humo wao na vizazi vyao na wawe na uadui baina yao kwa wao kwa sababu ya ushindani na kupotozwa na shetani na huko kwenye ardhi pawe pahali pa kukaa kwao na kupata maisha na kustarehe kutakokwisha kwa kutimia wakati Adam na mkewe walitambua makosa yao na kujidhulumu nafsi zao Mwenyezi Mungu mtukufu alimfunza Adam baadhi ya maneno ya kutubia na kuomba msamaha na akayasema Mwenyezi Mungu alimkubalia toba yake na akamsamehe kwani yeye ni mwingi wa kukubali toba naye ni mwenye kuwarehemu waja wake wanyonge Tukamwambia Adamu na mkewe na vizazi vyao vijavyo na Iblis, shukeni katika ardhi na huko mtalazimishwa mambo. Yakikujieni hayo kutokana na mimi na hapana shaka yatakujieni. Basi wale watakaoitikia amri yangu na wakafuata uongofu wangu hawataona hofu yoyote na hawatopata huzuni kwa kukosa thawabu kwa sababu Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa atendaye mema. Na wale ambao watapinga na watawakanusha mitume na Mwenyezi Mungu na vitabu vyake, hao ni watu wa motoni, watabaki huko milele wala hawatatoka wala hawatakufa.